Hepidomadatricesima quarta per annum lectiones misse prima lectio de libro profete Danielis anno tertio regni Joachim regis Iudae venit Nabucodonosor rex Babylonis Jerusalem et obsedit eam et tradidit dominus in manu eos Joachim regem Iudae et partem vasorum domus Dei et asportavit ea teram sena ar in domum deorum suorum et vasa intulit in domum tesauri deorum suorum. Et ait rex asvanas preposipo corum suorum, ut introduceret de filios Israel et de semine eregio, et tyrannorum pueros, in quibus nulla eset macula, decoros forma et eruditos omnis sapientia cauto scientia et doctos disciplina, et qui possent stare in palatio regis, et ut docerent eos literas et linguam caldeorum. Et constituit eis rex anonam per singulos dies de cibi suis, et de vino, unde bibebat ipse, ut inutriti tribus anis postea starent in conspectu regis. Fuerunt ergo inter eos de filiis Iude Daniel, Ananias, Misael et Azarias. Proposuit autem Daniel in corde suo, ne polu eretor de mensa regis, neque divino potus eus, et rogavit eunocorum prepositum, ne contaminaretor. Dedit autem Deus Danieli gratiam et misericordiam in conspectu principis eunocorum, et ait princeps eunocorum ad Daniel, Timeo ego dominum meum regium, qui constituit vobis cibum et potum, qui si vide dit vultus vestros macilentioris preceteris adolescentibus co evis vestris, condemnabitis caput meum regim. Et dixit Daniel ad custodem, quem constituerat princeps eunucorum super Daniel, Ananiam, Misael et Azeriam, tentanos obsecro servos tuos diebus decem, et dentor nobis legumina ad vescendum et aqua ad bibendum, et vide antor in conspectu tuo vultus nostri et vultus poerorum, qui vescuntur cibo regio et sicut videris facies cum servis tuis. Qui audito sermone huisce modi tentavit eos diebus decem. Posties autem decem apparo erunt vultus eorum melioris et corpulensiores pre omnibus poeris, qui vescebantur cibo regio. Porro custos tolebat cibaria et vinum potus eorum dabatque eis legomina. Quator autem puidis, his dedit Deus scientiam et disciplinam in omni scriptura et sapientia, Danieli autem intelligentiam omnium visionum et somniorum, completis idaque diebus postcos dixerat ex, ut introducerentur, introduxit eos prepositus eunocorum in conspectu Nabucodonosor. Cumque locutus eis fuiset rex, non sunt inventi de universis tales ut Daniel, Ananias, Misael et Azarias, et steterunt in conspecto regis. Et omne verbum sapiensi et intellectus, quod scicitatus ab eis. Rex invenit in eos decuplum supercunctus hariolos et magos, qui erant in universo regno eos. Fuit autem Daniel usque ad annum primum ciri regis. lectio sancti evangelii secundum lucam respicens autem vidit eos qui metebant monera sua in gatsu divites vidit iesus autem quandam viduam papercolam mitentem iluc minuta duo et dixit vere dico vobis vidue hec pauper plus quam omnes misit nam omnesi ex abundantia sua miserunt in monera ec autem ex inopia sua omnem victum suum quem habebat misit.